and a kiss. The memories you gave me. I had one stolen night of bliss. The memories you gave me. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of this. Don't forget a small moonbeam fall in lightly with a dream. Your lips and mine, two sips of wine. Memories are made of this. as hy een hartelike goeiemiddag is Ludwig Venter hier so, jylle luister na vrijdagse treffers van Toeka tot Nou, en dit is Dean Martin, wat vir ons die inleidingsliekie sing, en soos ek daar in my lismaker gesê het, dat die doel van vandagse program is om jylle in die bui, of in die luim, dan te sit van die naweek, en dit is hierdie week een lang naweek, so, eh, uh, hierdie is allemaal handpikt, hierdie liekies wat ons vandag gaan luister. En uh, ja, is lekker op en wakker uh, eh, liekies. En uh, so, ons gaan nie tyd mors nie. Ek het 10 secondes vroeger begin, juis, omdat het so lang program uh, is. Hier is, ek het uh, uh, snitte hier so, wat ek jarrelaas gehoor het. En uh, So, kom ons skop dan af en ons begin somme met uh, wat was die ouse Noyens naam <laughs> gewees, so Noyens van Michael Barrett. Hy is geboor op 4 maart 1948. Professioneel bekend as, jyp, Shaken Stevens, is een Wallise sanger en een liekie skryver. Hy was die Verenigde Koninkrijkse grootste uh, verkoper, uh, enkel spel kunstenaar van die 1980s. Sy opname en uitvoerende uh, loopbaan het die laat 60s begin, hoewel het eerst in 1980 was, wat hy commerciele sukses beginne proe het, dat hy op die kruin van sy uh, golf gerei het. Ne? Sy meest suksesvolle liekies was nostalgie treffers, um, wat die klank van 1950s rock'n'roll en pop uh, oproep ons gaan na hom luister, ok, van sy liekies wat hy al uh, uitgereik het, is uh, This Old House and Green Door en O oh Julie, Merry Little Christmas uh, for Everyone en behalwe dat Merry Christmas uh, gewild geblei het gedurende die kerseisoen was sy laaste top 40 enkelsnit was Trouble gewees, dit was in 2005 so dit is baie baie onlangs, as jy vat die man is in, eh, in 1948 gebore, so in 2005 was hy een redelike ou man, so ek glo nie, hy is dan meer, uh, wel, is seker nog steeds Shaken Stevens, maar uh, dit is nie sommer net Shaken nie, dis Parkinson's die. Right, ons gaan nou luister na hom en ons kop af met uh, twee van sy liekies, so dat ek een bykie kans kan kry om in rat te kom. Uh, voordat ons dan volwaardig die program binnegaan. Shaken Stevens, die eerste ene is Green Door. Nou die Green Door, hy sê, what's the secret behind you? Uh, nou, daar is rechtig a Green Door gewees, en daar was a groot geheim, daar, daar was a, a, a vleelkitaar, ach, a tafier daar binnen, daar was dinge uh, wat daar aangegaan het, wat groot geheime was en uh, What's the Secret Behind You. Uh, die plek is vandag, is dit uh, dames klerenwinkel, maar uh, daar die dag, toe dit die Green Door was, wat hy van sing, toe soos ek sê, was daar, wat noem hulle dit, sinister, sin, sinisterre dinge, wat daar aangegaan het, en ek dink het het meer met lesbiese activiteite en uh, dit sovoorts, uh, het het mee te doen gehad, uh, ek nie, seker of die uh, totale geheim al uitgelap eh, is nie. En dan, oké, okay, dit is nou uh, die Green Door, en dan direct daarna luister ons na O Julie, al twee, van Shaken Stevens. MUZIEK Yahoo, en dit is Shaken Stevens wat julle daar geluister het, en die eerste een wat hy gesing het was Green Door, die een met die geheime wat ek sê, en dan uh, direct daarna het ons geluister na ou Julie, en ja, hy was uh, lekker op en wakker knaap op sy dag gewees, hierdie Shaken Stevens, en soos ek sê, ek het net nou al sy liekies opgenoem, en uh, daar is een impressive lys van liekies wat hy vir ons gebring het. Ok, kom ons kyk wie luister. Um, Hanlie, Hanlie, sy luister daar van, is dit nou Nilstroom of wat? Um, ja, Nilstroom, sy is in Nilstroom, hulle keier daar, want vanavond is Giselle, uh, is die kunstenares wat optree by die jachtkamp uh, daar by Morimoli en uh, hulle is daar om haar te gaan sien, by eh, Jannie Doep en uh, ja, ek geloof dit gaan een wonderlijke vertooning wees sy sê hulle bly op die oomblik by Bota <laughs> Botania is Botania sy gastehuis uh, eh, Jannie moet vir my kamerkie daar achter aanbou, daar by die jachtkamp, dat uh, ek meen as ons mense dan deurkom, dat ons daar moet slaapplek vir die aand het, dat ons nie aan ander plekke moet gaan inboek nie maar in elk geval, jy sê, jylle is daar en uh, en dit is lekker warm in, in Nijlstroom, is meer as wat ek kan sê vir Kimberly. Kimberly is nou nie uit sy naad uit warm vandag nie, is, uh, is uh, wat ek klassificeer as een lekker dag. Je weet, die, het is bewolk, daar is so een dorrel winkie wat waai, en uh, ja, so dit beheer die temperatuur, dat jy nie te warm is nie, en jy is ook nie te koud nie. Dit is net recht so die tussen in ene, ek like om. Ek sien op my uh, rekenaar hier so, die temperatuur wees nou uh, eh, 29 grade Celsius, en dit is partly sunny, uh, soos hy dit noem. Ok, ons stap aan, en um, die Swetse groep, Ebba, hulle het geen bekendstelling nodig nie, amal weet van hulle, amal ken hulle, en ons amal weet waar hulle naam vandaan kom, Abba, Eh, dit is die uh, wat akroniem van al die lede sy name uh, eh, Agneta Vatskrog, uh, Bjorn Alvius, Ben Anderson en Anifred Lingstad. Die groep Ebba, hulle het ontbind, ontbind in hmm, december 1982 en uh, so rikkie terug nou, seker so 6 jaar terug, het hulle weer met mekaar gekom. Jees, dit voel nie so 6 jaar terug nie, voel soos nou die dag. Maar in elk geval, het hulle weer na 35 jaar uit mekaar uit, het hulle weer by mekaar gekom en so paar nieuwe liekies en een nieuwe album uh, ongeveer december daar jaar uh, uh, uh, uitgereik. Nou ok, hulle is immer groen, tydloos en ons gaan na Ebba luister en ook net een liekie van hulle vandag en dit is Knowing Me, Knowing You. Jy ken my of jy en ek ken jou. Kom ons gaan, Ebba. waar is die mense vanmiddag? Ja, dit is tjoepstil op al twee die uh, eh, staties se um, uh, WhatsApp blaai, he, waar die mense joh, aan mekaar kan gesels wanneer hulle tyd het, is daar nie iemand wat enige, enige iets te sê het nie. Um, julle is welkom, kom gesels saam, sê vir my waar julle is en waar vandaan julle luister en uh, is daar een van die liekies wat vir julle uitstaan, of wat ook al die geval is, uh, gesels met ons. Ok, nou hierdie volgende ou, die mense wat my ken of wat gereeld luister, sal weet waarvan ek praat. Uh, ek het al soveel in die verlede uitgebrei oor die veelzijdigheid van hierdie uh, ou, dit is Albert Hammond. Uh, uh, mense sal dink ek is eindelijk behep met die ou. Misschien is ek, wie weet, uh, as uh, spesifiek as een liekie skryver, maar ook as een kunstenaar. Hy is gebore in Gibraltar, Gibraltar. Jo, is een moeilike een om uit te spreek met die L wat op twee verskillende plekke in een woord, Gibraltar. Ok, in mei 1944 is hy, uit sy pen vloei daar hordes treffers. En eh, as ek sê treffers, dan praat ek van treffers, nummer 1 treffers, wat hy vir baie mense geskryf het, wat hy, uh, ja, baie bekend is, uh, wat eerste plekke gekryd met die skryfwerk van Albert Hammond. En dan het hy vir homself ook so een paar liekies gedoen en ons gaan nou na twee van hulle luister uh, geskryf en gesing dier Albert Hammond. Die eerste is Down by the River. Luister net na die kwaliteit van sy uh, liekies wat hy self geskryf het. Nee? en die ander ene was hier in 1973, The Free Electric Band, uh, dit is ook Albert Hammond's rikkie. Kom ons luister, hier kom ek. town. It's the tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drink some wine. You put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine down by the river. Down by the river. Down by the river. Said, come in, the water's fine down by the river feel too good all night, so we took a walk in the morning light. Came across the strangest sight down by the river. Silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died down by the river. Down by the river, down by the river. A silver fish lay on its side down by the river. To put us both to bed. He dozed us up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. And why do willows weep, said he, because they're dying gradually from the waste, from the factories, down by the river. Down by the river, down by the river. Why do willows weep, said he, down by the river. And in time, the river banks will die, the reeds will wilt, and the dust won't fly. There'll be a tear in the other's eye, down by the river. The banks will soon be black and dead, and where the otter raised his head will be a clean white skull instead. Albert Hammond, Free Electric Band van 1973 en net voor het hy Down by the River ook gesing, al twee uit sy eie pen uit. Ok, um, ja, ek moes gesê, jylle gaat die weekend feeling kry, uh, as jylle hierdie program luister vandag, en ek glo, partij van jylle het al klaar sommer die pad gevat en jylle is op pad ivers heen, of uh, dit, dit Eh, explain, hoekom het so stil is, hy so, ja, nou, ek sit een en een met mekaar en ek krij drie. Sly, dis volgende, op die draaitafel, en die Likie Oolala in L.A. is een Likie van die uh, Britse rockgroep Slyde, wat in 1987 eh, hallo uh, aan met vrygestel en Anton Goosen het my so mooi gevra, moet nie sê die Likie is vrygestel nie, hy was nog nooit gevangene gewees nie, sê hy is uitgereik, ok, en in 1987 is hy uitgereik, is as die uh, derde enkelsnit van hulle 14e studio album uh, en die uh, eh, albumse naam is You Boys Make Big Noise uh, uh. Uh, die liedje is geskryf dier hoofsanger Nari Hulde en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig dier John Punter nou ok, ons luister na Slade Oeh La La in L.A maar, dis nie al nie, ons gaan dan ook luister na My Oh My, wat hulle direct daarna gaan, uh, gaan sing, dit is al twee hier in die omgeving van die middel 80s, 1987, 1986, daar rond, kom ons luister, kom hulle, kom hulle, Was hy, dit is Slyd wat vir ons gesinge daar so in 1987 en toe, jy sê, bleer die miskiet hierdie tyd van die dag. Maar in elk geval, en uh, ja, toe die laaste stikkie, denk ek hulle het maar net ingelas om die drommere kans te gee om ook een beetje shine te vang. Ok, in die volgende mense op die draaitafel, ek praat van um, ehm, Alphaville, Alphaville, hulle is een Duitse synthpop groep, wat in 1980s gewild geword het. Die stichterslede was hoofsanger Marion Gold, die eh, rechte naam, of sy rechte naam was Hartwig, Hartwig Schierbaum, en uh, geboore 26 mei 1954 in Herford. Bernard Lloyd, rechte naam Bernard Gosling, geboore 2 juni 1960 in Enge, en Frank Mertens, geboore rechte naam Frank Zorgats, uh, gebore 26 oktober 1961 in Enger. Nou, hulle behal die trefversluiste uh, eh, eh, sukses daarby, en uh, met solos soos uh, Forever Young, Big in Japan, Sounds Like a Melody, en The Jet Set, en uh, dan die ander een was ook uh, Dance With Me. Ons luister na Alfa Wil, en die liekie wat hulle vir ons gaan doen is, Sounds like a melody. Alphabel, hulle het ons vermaak daar met Sounds Like a Melody. Het klink vir my soos een geskreer, het klink nie vir my soos een melody nie. Maar in elk geval, hulle sê dit is a Sounds Like a Melody, dan moet ek hulle geloo. Ok, die volgende ou is, oog, dit is a baie ou ene hierdie, en ek kan hom nog onthou van toe ek kind was, dat rarig. Um, die liekies naam is Personality, en dit is R&B poptreffer uit 1959 en uh, wees jy hoe lang terug kan ek onthou, ne? Met muziek en lirike by, uh, by, <laughs> by, by so en so, uh, van Harold Logan en Lloyd Price. Nou, dit is een solo uitgereik dier Price, en uh, het in uh, een van Lloyd Price' gewildste crossover treffers geword. Die solo het drie weke lang op die Hot 100 deurgebring, het was ook Amerikaanse R&B treffer, en het die eerste plek vir vier weke daar behoud. Billboard het dit as die nummer 3 liekie vir 1959 gerangskik en ek geloo, ja, hy was baie gewild hierdie liekie, personality. Uh, met die nummer 1 posiesie gekrediteer aan at the Battle of New Orleans. Die liekie het nummer 9 in die Verenigde Koninkryk bereik. Ons luister na Lloyd Price en die liekie is Personality. Personality. Alibad van 1959 af gesing dier Lloyd Price Personality Hierdie een is een redelike nieuwe ene um, maar ja, volgens my lys is hy uh, oud, maar ek het om eers onlangs het ek aandag, of ja nee uh, eh, om opgeleid ek praat van Baha Men is die Bahamaanse Jankanoe groep uh, wat in 1977 in New Providence, Bahamas gestig is, en hulle is vooral bekend vir hulle Grammy bekroonde trefferlikkie Who Let The Dogs Out? Bahaman het in 1977 is hulle gestig as uh, High Voltage, wat aanvankelijk disco en funk gespeel het. Hulle het gereeld in, in nachtklaps en hotelle in uh, die uh, Bahamas opgetreed en verskye albums self vrygestel. In 1999 het hulle uh, groep sy weggevind na Atlantic Records en uh, dier uh, Steve Greenberg wat uh, die groep by die uh, Big Feet filiaal onderteken het en terselfde tyd die groep gekry het om hulle naam na Bahamen te verander. Nou natuurlijk gaan ons nou, as ons na hulle luister, gaan ons luister na Who let the dogs out? Dit is een goeie vraag. Uh, one zillion dollars. The question is, who let the dogs out? who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the party was pumping. Hey, yeah. And everybody having a ball. Hey, hey. I tell the fellas start the name calling. And the girls respond to the call. I have a pool with shout out. Who let the dog? Scruffy, pas Scruffy, get back, you fleeing pestin' mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah, yeah, Two eighty girls calling them canine. Hey, yeah, but they tell me, hey man, start up the party. You put a woman in front and a man behind. I heard a woman shout out, Who let the dogs out? Who, who, who, who, who? there's nothing if we don't have a boat. Oh, doggy, hold your doggy, hold it. nothing if we don't have a boat. Oh, doggy, hold your hold it, Who let the dogs out? Who, Oh, joh, daar honderd keer iets. die eh, <laughs> manier wat hulle blaf, ok, uh, dit daar gelaat, dit daar liekie ook, dit daar gelaat. Um, volgende 1970, denk ek, ja, Mona en Marie, is in die eh, steenkool myn stad Springheel, nou was Katja gebore, haar pa James Carson was die eh, stads dokter en haar ma Marion Margaret Marie was een geregistreerde verpleegster wat haar leven gefokus het op uh, die verhooging van haar familie en gemeenskapsgeriefswerk. Eh, uh, eh, ons gaan luister na Anne-Marie sy liekie Snowbird. Sy sing hom baie mooi. En ja, ok, ek sal na hierdie sal ek uh, die ander ene voorstel. Kom ons luister, hier kom sy. Anne-Marie. sweet snowy metal cold and face. The unborn grass lies waiting for its coat to turn to green. The snowbird sings a song he always sings and speaks to me of flowers that will bloom again in spring. When I was young, my heart was young then too. And anything that it would tell me, that's the thing that I would do. want most in life's the thing that I can't win. Spread your tiny wings and fly away. And take the snow back with you where it came from on that day. What I love forever is untrue. And if I could, you know that I would fly away with you. The breeze along the river seems to say that he'll only break my heart again should I decide to stay. So little snowbird, take me with you when you go to that land of gentle breezes where the peaceful waters flow. Spread your tiny wings and fly away, and take the snow back with you where it came from on that day. What I love for. en Marie, wat daar gesing het van die snowboard, en dit was in 1970 gewees. Nou, altyd as ek en Marie speel, speel ek either direct daarvoor, of direct daarna gaan ek, en ek luister na Kern Carpenter. Daie twee van, is vir my, ek, as, ek, as ek nie geweet het wat er liekies hulle sing nie, sal ek hulle nie uit mekaar uitken nie. Hulle het al twee prachtige alto stemme. Die Carpenters, hulle was Amerikaanse vokale instrumentele duo wat bestaan het uit broer en sisters Karen van sy is in 1950 gebore tot 1983 wat sy oorlede is, so sy was nie baie oud gewees nie, sy dink sy het uh, hierdie uh, wat noem ons het, Rijmaarwoord siekte gehad en Richard Carpenter is gebore in 1946 Hulle het een duidelike sachte muziekstijl gelever, wat Karen sy contra alto, ok, contra alto, ek het gesê alto, who cares, uh, <laughs> koor combineer met Richard's harmoniseringsverwerkings en die kompositievaardighere gedierende hulle 14-jarige loobaan met Carpenter's 10 eh, albums, saam met hulle talle enkelsnitte en verskye muziekstijl Eh, speciale televisie aanbiedings uh, eh, opgeneem. Uh, ons gaan luister na Karen Carpenter en die liekie is On Top of the World, een wat sy baie mooi singt. be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for The Carpenters, Karen Carpenter, on top of the world, dis waar sy sit. Ok, nou, ek sien um, ehm, Louisa Hensmeyer van Kroonstad. Ek sien jy is ingeskakel, maar jy is nie van Kroonstad nie. Ek sien jy is vandag op vrede, keier by ousis en kleinsis en uh, ja, en uh, so, ek sê baie welkom in die program, Marietta en Elsa en dan uh, Christie, die swaar, welkom. Ek hoop nie, dit is die laaste keer wat jylle inskakel nie, dat jylle gereeld nou gaan inskakel. En dankie, Louise, ek het jou liekies gekry, wat jy hierdie week vir my gesteer het. Ek het die hele paar van hulle vandag ingesluit by die uh, speellys. Ek weet nie of ek van hulle al gespeel het nie, maar uh, daar is uh, definitief een hele klompie van jou liekies, wat vandag op die speellys is. Uh, doen wat jylle geniet, en geniet wat jylle doen. Uh, Ok, gaan stap aan en die meisie wat ons nou gaan speel is, ja, wie van julle is oud genoeg om Dallas te gekyk het? Audrey Landers, suksesvolle actrice, sangeres, skryver, komponist, producent. Sy is eh, bekend onder haar aanhangers wereldwijd en vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir acht jaar in die televisiereeks Dallas in 1978 en uh, ja, uh, kom ons gaan na haar luister, en sy gaan vir ons twee liedjes doen, kom ons kyk wat er twee, uh, sy gaan eerste Silverbird, dit is in 1988, en dan Audrey Landers het doen Summer Night in Rome, al twee baie gewilde liedjes, al twee groot treffers gewees, kom ons luister, hier kom sy. Thank you. Sanders, ons het na twee van haar geluister en dit was gewees uh, Summer Night in Rome is die laatste ene wat ons gebruik en dan net voor dit in 1988 Silverbird, ek dink toe sy in Dallas opgetreed was sy nog nie een bekende sangeres gewees nie, ek dink eh, eh, in uh, uh, uh, uh, Dallas het haar net die hipstoekie gegee om op die uh, markt te kom, en dan het sy ook, sy stans bezig om haar sien, uh, eh, een van die tweeling, sy muziekloobaan te uh, bestuur, en dan het sy ook een uh, uh, uh, fashion, fashion reeks, wat sy bezig is om vry te stel, wat daar ook bezig hou. Ok, the Kelsels, hulle is volgende, hierdie Amerikaanse familie van 6 kinders en die maak, sing vanaf Newport op Rhodes Island. Nou die snit waar ons gaan luister is geskryf dier Tony Romeo en hy het gestuig tot nummer 10 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Ons luister na die Kelsel family en die liekie wat hulle vir ons bring vandag is Union Lake 1968. 1968 right um, ok, wacht 1968, ek was toe in standaard 8 gewees, ok, ach jy het my ouderdom nou weg um, ons het oor 2 maande is vandag die 21ste ja, nee, uh, minder as 2 maande het ons ons 55ste jaar reenie, door in Senegal uh, eh, met reenie Eh, maar, uh, ja, kom ons stap aan met die program, en uh, op die draaitafel, The Crystals, is ook een groep, hulle het in 1963 uh, al hulle album uh, Da Do Ron Ron die licht laat sien, wat goed um, ja, hulle het goed gedoen met die album in 1977 het ene Sean Cassidy sy weergawe vrygestel en onmiddellik na nummer 1 gestuig. Op die billboard hot 100, ons luister na die crystals sy weergawe en ek het rede om te glo wat is haar naam, um, dat uh, uh, Motti, Motti, jy is ingeskakel, ek glo so, uh, ek het die idee jy is, en dan Joy Schwerkley daar van Amerika, hoi, daar remind jy my nou, ek het nog nie die funny spot gedoen nie, en ek sal voorbij die tyd, goeie ding jy het nou opgekom, en goeie ding jy het my nou geremind, ek sal direct na hierdie plaat, The Crystals, dat doe ron ron, en uh, dan gaan ons luister na die funny spot, en vandag het ek weer, oh, ek is nie seker wie nie, uh, uh, ek denk het is uh, dalk Wacket Simpson weer, maar in elk geval, kom ons luister gauw na hierdie. Thank you. was die crystals wat daar gesing het, Dadoo Ron Ron, en ja, eh, dankie Joy Schwertli daar van Amerika af, wat jy eh, inbel en my sommer net van daar af waarski, of nie waarski nie, um, vertel dat ek het vergeet van die funny spot, ek weet is jou favorite, uh, so kom ons kyk wat het ons nou, uh, ok, ek sien ek het twee opgelaai, wat er een gaan ek speel, kom ons doen Wackhead Simpson, eh, uh, en uh, die prank wat hy, hy doen telefoon pranks mos, uh, is ja, hy het uh, hy, hy praat met die nieuwe bruid en uh, kom ons hoor hoe trek hy haar siel uit why me, vraag sy aan die einde van die uh, story wek het, hier bel hy die dame, en dit is haar man wat hom opgesteek het om het te doen, kom ons luister let's go, let's, let's go. mess with the bride oh The three most important people to hire for your wedding. Let me give it to you. Number one, the MC. Absolutely. All right. mm-hmm. Number two, the DJ. Mm. Number three, in no particular order this is, is the photographer. Okay? Mm. And uh, if all of those three are fantastic, you've had a great wedding. Mm. However, if they aren't, well, here comes the problems. So you know what it's like. You go, you get the photographer, and I'll tell you again, my photographer that at my wife and I's wedding, I believe he had cataracts. <laughs> because every picture was out of focus. Ay, ay, ay. Did you do two photo shoots? No, we did. We did one. Those ones on the wall in your house? Yes, have a look closely, Brad. Oh. Nice from far. Oh, damn. But up close, uh, and I mean, this guy's got this huge big camera. This is like a 10,000 million pixel camera, you know? But yeah, he had, he had some eye trauma. I'm not sure what he had. But anyways, that's my story. But this is Vanessa's story today. So she's gone and she's they paid. You know, you, you don't really try and find the most budget photographer, mm-hmm. right? You want the best. Mm-hmm. So that's what she got. And with that, she got a prank call from me as well that the husband's involved with the photographer. All the people that is surrounded with the photographer oh, yeah. is her, all right? So now she's, she's waiting. They've had the wedding. She's waiting because any day now, they gave her two weeks and said, listen, photographs will be ready. Mm-hmm. Because this is, she's getting the book. You know, you get the book made, oh, the coffee table book. She's getting the, the the the box frames done. It's a whole package. The whole canvas, package. the canvas can- box is uh, getting it all, going all in, getting it all. Yes, and uh, here here I come. All right, I'm in charge of developing because they're doing proper proper like what is um it's digital, but it's also no, but it's film. Mm. Like a real photographer oh. still uses film. Mm-hmm. All right. Let's give her a call. First guy you're going to hear is the guy that was actually the photographer. It's over to you in the beginning. yeah. Vinesh, hello. Hi, Vinesh. Yes. Irina. van 2D Productions how are Goed op jezelf. Alright man, hoorie, ehm um, ja, ek my graphic designer gevra om alles op 'n disk te sit. Alraai. Want okay. ons neem ons gewoonlik vir hulle die disk. ek weet nie om dit vir te sê nie. Wat ek het. Ek staan nie by die lab. Hierdie ja. sit 'n ou, sy naam is John, hy staan nie voor my nie. Ja. Hy het nou per ongeluk die disk laat verdwyn of of iets het daar nou gebeur of ek ek dink hulle het oor hom gekopie of of iets. Toe het ek na nou my graphic designer gebel nou by die kantoor en ek sê dit vir want ons maak altyd koppies. Gesê ek vir ehm um, het jy 'n koppie gemaak? Sy sy nou sy het vergeet. Ochemia. Annette, Annette first. is John. Where? Annette first. Oh, ah, okay. Hello? Hello. Hi. Um, I'm sorry. But but what exactly happened? I was given the, the disc on a DVD rewritable. Yes. It wasn't labeled, so I accidentally rewrote over all your stuff. And what now? Mm. There's no photos now. No. Mm. No photos. Some. Well, I hate. Yeah. So. No, but but what does that help me? I don't care who made the mistake. What does it help me? Yeah, I, I know, I know. That's why. I won't get that day over again in my life. So what does that help me? you, never know. You you might get divorced and marry some other guy in five years. If you give me the business, I promise I won't mess those up. I mean. Talks, hello. Hello, sorry, who's that? Vanessa, someone. it's it's John here from the laboratory. Uh, can no, I... my, my wife's very upset. Uh, she's in tears. Uh. uh, let me let me pass the phone to her. Just hold on. Hold okay. On. was not even cocaine, but we took cocaine. Uh, John? Yes. Uh, yes, ma'am. Um, to just put on the phone. Uh, just you must know that she just said that you're big. <coughs> Okay, can you just put her on the phone? Put her on the phone. Yeah, hold on. Tell her I need to speak to her. Yes. Hello, Vanessa. Yes, John. I'm very sorry. No, but <laughs> That doesn't help, my friend. Sometimes hmm. sorry doesn't cut it. Okay, look. Um, what um prepared to do for you you know, I'm I'm sure some people took photos on cell phones that we could oh. try and make an album for you. <laughs> no, I paid a photographer to take my photos, not my family. Shame. I've got photos of another wedding here. No. We can take stills of like your faces and all. No. No. All I need is an ID photo and I can just superimpose. Only problem is this other woman is like about 120 kilograms heavier than you. So when people look at the photos, just say like you had a bit too much wedding cake or something. Yo, fuck? Yo! Vanessa, I'm going to stop the pain. It's actually wicked. How you doing? Whacking jou vark. Hoe kom ek? I'm still crying. <laughs> that is the biggest laugh of relief that you've ever heard in your life. And who come act Because your husband thought it was a good idea. I thought so too, though. the way the way you bailed out of that. <laughs> no, I was like, <laughs> ejects. <laughs> Walking yeah, out the yeah. backwards. when I'm saying, okay, let's cut it, and husband's saying, no, let's keep going. oh gosh, that that is, that has got to be the worst. Are they still happily? Sure. Uh, yes, they married? are. Yes, they are. And now listen, but think about it. I'm sure, like worst case scenario, you could create quite a nice album with all your friends taking photos. Like nice POV mm. kind of hmm. footage. But, yeah. but that goes alongside your professional yeah. footage. It can't be your main accompaniment. Thing. Exactly. Yeah. It, it, can't be. That's not what you want to hear after you've paid yeah. like top dollar yeah. for the real thing. Come on. Yeah, I mean, uh, those packages are what, 20, 30 yeah, grand now? You get the book. I remember I paid mm. for a, it was a little bit bigger than a coffee table book. Yeah. It was 7,000 Rand. Mm. And that was a lot of money 10 years ago. Mm. Yeah, it's a lot of money now. Mm. Uh, seven grand per coffee table book. Yo. Hey? Seven grand per. Per book. Per book, yeah. Damn. And where's that book? It's on the coffee table. <laughs> okay, good. Yeah. At least you get it. Does it have coffee stains? No. Okay, good. <laughs> no, but yeah, but again, the dude had cataracts. Uh. <laughs> Ooh, ooh, as een fotograaf dit moet doen in een real life, ek dink sy leven is in gevaar. Jok en dan sê hy nog, nee, kry by die familie hulle foto's, en dan maak ek vir jou album, uit hulle foto's uit. Jo, ja. nee, ek dink, dis die ergste ding wat kan gebeur. Ek meen, it's an, uh, jy kan het nie herhaal nie, jy kan nie weer die trouwe gaan oor, en jy, nee, dit is een situasie daai. Ok, uh, dit was die funny spot, Joy, dankie dat jy my gereminded, en uh, so, ek het weer opgevang. Ons kom op die draaitafel, Christopher Frederick Andrews, geboor op 15 oktober 1942, Engelse, Duitse, sanger, liedjeskrijver, wie sy muziekkale loopbaan in die laat 1950s begin het. Andrews is in Romford, in Essex, Engeland geboore, en het in die middel van die tienerjare, Eh, sy eie groep Chris Rival en the Rivers gevorm. Nou, op 14 maart 1959 maak hy sy Britse televisie debiet uh, eh, in, op die uh, ou boy vertooning. Hier is sy groot groot treffer wat uh, om op die kaarte gesit het op die top van die golf en dit is A Yesterday Man, dit is in 1971, en dan gee ons om sommer een kans om Brown, brown Eyes op te doen. Hoekom nie? Chris Andrews. I'm her yesterday man you sound Brown eyes, pretty, pretty, big brown eyes. When you leave, my heart cries. Love, I love those brown eyes. Love, I love your brown eyes. How in the world did I ever find? luckiest guy, don't I know it? When she looks at me, why everyone can see what I'm feeling inside, cause I shows it. I'm so in love and she knows it's true. of your brown eyes. Brown eyes. Pretty, pretty big brown eyes. Bigger than the sunrise. Love, I love brown eyes. Love, I love your brown Nice van Chris Andrews en net voordat het hy Yesterday's Man Yesterday Man het hy gesing van 1971 Right, die volgende dame weet, de min mense weet dat uh, haar naam is Wanda Arletti dat sy Suid-Afrikaanse konnotaties gehad het haar ouders was van Poolse afkomst en sy was uh, in Hackney in Engeland geboore maar uh, haar solo muziek word in Suid-Afrika uitgegee. Wanda Arletti sy rechte van is Arletto Witch um, en sy sing vir die Suid-Afrikaanse groep wel die tyd uh, van 1970 daar rond de staccato's en trouw met die lead gitaarspeler Richard Krauss uh, eh, haar liekie was uh, wat ons na vandag na luister is Zanzibar en dit is oktober 1970 hier in Suid-Afrika is dit uitgegee. Uh, eh, uh, eh, Wanda Aletti, sy wat hier gaan singen. Arletti, wat met een van die staccato's getrouwd was, en toe sy in Suid-Afrika gewoon het, en vir hulle gesing het ook, vir die staccato's. Ek weet, uh, wat is sy naam, Brian, uh, oh, hy het nou weer die staccato's aan die gang gesit, en, uh, ja, so, uh, hy, hy, wel, ek, ek, ek geloof nie, hy bring nieuwe liedjes uit nie, hy uh, tree op, en dan sing hy die ou staccato liedjies. Hy en uh, daar's twee van die lede. Uh dis Brian en eh, ek uh, kan nie nou op die ander se naam kom nie. Maar kom ons luister verder en ons kom nou by Jesse hierdie plaat het ook Suid-Afrika met 'n storm gevat toe hy eers vrygelaat is of uh, uitgereik is. Hy praat van die village people, daai mense wat soos indiane aantrek en uh, oog, oh, eh, die, eh, eh, die Indiaan chief en uh, ja, die hele groep uh, het costume wat hulle aantrek en uh, die village people, hulle is Amerikaanse disco groep wat bekend staan vir hulle costumes op die verhoog pakken hulle kies en segetieve gesestieve jo, ja, uh, lirieke die groep is oorspronkelijk gevormd dier die Franse producente Jacques Morali Henry Belolo en hoofsanger Victor Willis in haar aanleiding van die bekendstelling van een debietalbum Village People. Die uh, wat die uh, eh, guy gehoor van die disco gemeenskap geteken het. Die groepse naam verwijs na die Greenwich Village van die van uh, New York. Maar, okay, maar ons gaan nou, om net om een kort story lang te maak, <laughs> luister na YMCA, wat natuurlijk hulle groot, groot treffer was, en dis hy, wat soos ek sê, uh, daar was een specifieke dans op vir hom ontwerp, uh, en uh, by elke dans het hulle die liekie, en die line dance uitgevoer. Village People, YMCA, kom hy. MUZIEK YMCA, gesing dier die Village People, en uh, ja, ek seker het bring baie memories terug vir baie mense, uh, was baie baie gewild geweest die liekie. Nou het ek een dame op die speel op die draaitafel, Lacey J. Dalton, en onmiddellik, as ek die naam sê, dan weet julle, sy gaan sing, Stay With Me, ons luister, hier kom my. Thank you. I want you to know that I love you and need you and want you a million times more. DJ Dalton, stay with me, sê sy, en uh, ja, een baie gewilde liekie ook, en um, ek het om, wel, sy is al lang op die mark, maar ek het die liekie self eerst onlangs gehoor, en vandaar is dit een van my ginslinge, um, ehm, maar ek hou aan, dink, dit is een nieuwe liekie, maar het is toch nie, uh, sy is baie jare wat sy al op die scene is. Nou, wanneer ek Lacey J. Dalton hoor, dan uh, hoor ek somme vir Skellywag. Nou, Skellywag is een plaaslike uh, Suid-Afrikaanse sangeres en sy sing die specifieke plaat, Stay With Me, nou, sing sy net so goed as nie beter as Lacey J. Dalton nie. Uh, vir die rede het ek nou die dag toe, ek dink het was Jannie, het een liekie van Skellywerk gespeel, uh, I Know You Are Scared, en uh, ek was toe impressed met die liekie, ek het om onmiddellik gaan aflaai, en uh, nou terwijl ons dan nou bezig is met Lacey J. Dalton, en ek haar vergelijk met Skellywerk, kom ons doen hierdie een, wat Skellywerk vir ons sing, en dit is I Know You Are Scared. Thank you. know. een nieuwe ene van Skellywag, en ek hou baie van hom, jylle sal hom nou meer gereeld hoor op hierdie stasie. Nou hierdie volgende groep, uh, hulle was ook een van my ginslinge, en hulle was ook, met er jare, het hulle gesing, hier in die 60s, denk ek, en ek praat van The Platters, Amerikaanse uh, vokale groep wat in 1952 al gestig is. Hulle is een van die suksesvolste vokale groepe in die vroege rock and roll era. Hulle kenmerkende klank oorbrug die pre-rock tin pan alley traditie en die nieuwe ontluikende genre. Die eh, groep het oor die jare uh, eh, dier verskye besettings gegaan wat uh, die handelsmerk etiket Many Voices One Name verdien het en met die uh, suksesvolle inkarnasie wat bestaan het uit uh, die hoofdtenoor, Tony Williams, David Lynch, Paul Robbie, uh, en die stichter naam Lid Herb Reed en Zola Taylor. Die um, groep het tussen 1955 en 67 40 singles op die Billboard Hot 100 gehad. Ons gaan na hulle luister en die twee liekies wat hulle vir ons gaan singen is die, uh, wat is hulle naam nou weer? <laughs> die Platters. Die eerste een is Twilight Time en dan gaan ons luister na die Platters se Harbor Lights. Al twee prachtige melodieese liekies uh, eh, wat ek like om na te luister. Hier kom hulle. Heavenly shades of night are falling It's twilight time Out of the mist your voice is calling. It's twilight time. When purple colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous. in the sweet and same old way. I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you together at last at twilight time Here in the afterglow of day We keep our rendezvous beneath the blue Here in the sweet and same way I fall in love again thrill, thrill me.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 Now I steal your love from me. The Platters, en dit is sikke liekies, wat hulle een van my ginslinge maak, een van my groot ginslinge. Nou, julle moet take note, soos hulle in Engels sê, uh, daar sal vanavond nie uh, die, die, die muziekbankie wees nie, dit het nou geskyf na Saturday aande toe. Uh, en uh, ja, en Christo is ook nie vanavond beskikbaar vir sy boeremuziek uh, eh, uh, eh, program nie, maar hy het opnames deurgestuur en so dit sal een uitsending daarvan wees, so die program sal daar wees, sy boeremuziek uh, uh, program. En dan op Ramkat Radio sal ons luister na uh, Rudolf, elke vrijdag aand om 6 uur skop hy af en dan gaat hy aan, hy, hy gee nie om tot wanneer, as jylle hom in die gesels hou, tot 3 uur morgenochtend, is eh, ek seker, hy sal jylle uh, ehm, accommodeer, hy sal aanhou en ja, hy uh, lekker interessante saamgeselsprogram, jylle kan nou al vir hom versoeken deurstuur, jylle kan nou al vir hom voicemails deurstuur en hy sal jylle antwoord en hy sal jylle versoeken, sal hy vir jylle speel. So, eh, dit is Rudolf en hy begin om 6 uur. Ok, dit eh, vertel jylle van vandag en ek het jylle gesê, sondag, uh, dan sorg ek dat jylle nou weer terugkom in die week mode. Um, vanaf die naweek mode wat ek jylle nou bezig is om in, in te sit. So, ehm, um, dit, dit uh, op, dit is om drie uur, sondagmiddag, dan is ek nou weer op met totaal een ander program, nie hierdie een wat ek vandag hier, hierdie ene is om julle in die naweek moet te sit, sondag sinne ene is sondag uitspan, en dit is baie rustiger en uh, eindelijk uh, prachtige, prachtige liekies uh, wat daarin gespeel word, net om julle weer uh, terug te bring aarde toe, die naweek is voorbij, dan moet jylle nou weer in die week mode ingaan. Uh, so, wees seker om sondagmiddag in te skakel en daai te luister, dit is 3 uur sondagmiddag, uh, sondagochend 10 uur natuurlijk, het ek uh, die uh, ochendpreek geleverd dier dominee Gustaf Opperman van um, Koolsberg, die NG gemeente daar, ach die, nie, hy is uh, gereformeerd. En dan die middag doen hy vir ons een baie, baie interessante uh, bybelstudie oor die boek Psalms. En uh, ja, dit is om vijf uur direct na die uh, muziekprogram uh, Sondag uitspan. Right, ons is nou nog hier waar ons nou bezig is en die volgende damiekie op die draaitafel. Priscilla Maria Veronica White. Nou, as jylle moet raai, wie sê jylle sê is dit? Ja, jylle is recht. Priscilla sê, haar naam is Silla, en die van White sê, haar van is Black, haar sang van. Silla Black uh, Engelse sangeres, televisie aanbieder, actrice en skryfster. Sy begin haar loopbaan as sangeres in 1963 en haar enkelspelers Anyone Who Had A Heart en You My World, You My Everything, ja, het albei in 1964 die nummer 1 posiesie in die Verenigde Koninkryk behaal. Ons luister na Silla Black en sy doen vir ons twee dikies. Uh, eh, die eerste ene is You're My World en dan die tweede ene is een vertoon van die kracht van haar stem, conversations uh, wees seker om al twee te luister, maar vooral die tweede ene luister die kracht achter die uh, lirieke, hier kom sy You're my world, you're every breath I take You're my world, your every move I make. Other eyes see the stars up in the skies. But for me, they shine within your eyes as the trees reach for the sun above. So my arms reach out to you for love. With your hand resting in mine with your hand resting in mine. Silla Black, End of My World is wat sy daar gesing het en ek sien die tyd is voorbij uh, die volgende likkie is wel meer as 4 minuten lang en daar is nog 4 minuten oor, so ek gaan vir julle sê, julle moet een lekker nawek he, en julle moet een lekker lang nawek he, en doen wat julle geniet en geniet wat julle doen en uh, wees seker om veilig te wees op die paie, sit jou safety belt aan en don't drink and drive, belangrik, mens kom het nie achter, mens besef dit nie, maar dit is een groot, groot rede vir ongeluk maak, is die drinking and driving. Uh, ok, ek sê vir julle, dank julle julle geluister het, wees seker om sondag in te skakel, en bly ingeskakel vir, vir uh, eh, vanavondse programme. Uh, Christo, hy begin om 7 uur, en dan um, Rudolf, hy begin om 6 uur. Lekker luister. En tot ziens, ek speel uit met Silla Black, sy Conversations, die een wat ek gesê het, kan mens die kracht in haar stem uh, duidelik hoor. Bye for now. You come here often Have we met before Tell me your impression now. Could you like me more? met me by chance Maybe we'll meet later Neda, onderbreek ek nou vir Silla Black om vir julle te sê, oops, ek het een fout gemaakt ek weet, Christo val 7 uur in, maar uh, Elaine sy uh, is 6 uur, het sy al haar program, ek dink is gesel saam of so iets wat haar program genoem word. Sy het altyd baie interessante onderhoude wat sy daar met mense voer en uh, ek weet nie precies wat sy vanavond gaan behandel nie, maar uh, ja, wees seker om 6 uur dan ook uh, op eendrag in te skakel soos jylle 6 uur op Ramkat gaan inskakel vir Rudolf en hierdie is vir Elaine. Kom ons uh, bly ingeskakel dan om, om daar die twee te luister. Ok, ons gaan aan. Silla Black, daar was hy opgehou het. Dis waar sy nou weer gaan aangaan. Bye! Have another day Yes, I've still